Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 220 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca aquest programa amb la seva edició 220. Ens fa molta patxoca arribar a aquest número, que, que costa tant. Uh, com sempre començarem presentant a la gent que ens acompanya avui aquí als estudis de Radio Trama, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. En primer lloc, el nostre company de l'ànima, el nostre estimadíssim mestre Tecles, el que ens ho toca tot allò... De tot, eh, el que ens ho toca tot d'allò més bé, hauríem <laughs> dir. Ei. I ja se rien, cabrones. Què dius, Riqui, com vas? Com t'agrada començar amb algun, algun entrebanc, eh? Sí, sí, ja sí. marca sí, de la casa, això. Si no, no... Així, així comencem relaxades, està molt bé. És que ah. ho fem així tal com raja, sense ah. guió i sense rei, i aleshores surt com surt. <laughs> Que és molt bé, molt bé eh, normalment. Que eh. és també com podem. Deixa'm dir que avui estic supercontent perquè ha sigut arribar aquí a la ràdio i després de dies de problemes i problemes, avui sembla que ho he engegat, tenim directe, es grava bé, tot perfecte. Oli en un llum. No és falta que la música sigui al·lucinant com tenim de costum, eh? Sí, Clar sí. que sí. També a la seva banda ens acompanya el nostre company que feia dies que no venia, el nostre estimat Eric, que dius bonic, com estàs? Doncs pues mira, supercontenta d'estar aquí. Ha sigut una tarda d'anar amunt i avall i ara això, molt contenta d'estar aquí i més també del que deia el Riqui, que ha sigut arribar en plan, hosti, funciona tot, em sento pels dos costats, no? Tot en ordre. Avui la cosa rutlla. I vinga, fotem-li canya. L'Eric, que és el nostre company que ens porta sempre a la secció de llibres combatius, una secció d'allò més interessant que avui ens porta un super, un super, un super llibre, després ho presentarà. Mm. I també a la banda de, de l'Eric, Uh, hi ha el nostre company de l'ànima, el nostre Manolaco de Barberà de Vallès, que porta els temes zarranganos més suculents i que fan trontollar els ciments de Can Capa. Què dius, guapo? Bona tarda, família. Molt bé, una altra vegada eh, estem aquí, no fallem. No fallem, no som, fallem des som tiro fijo. De, des de que vam començar després de les, de les vacances d'estiu, uh, no hem fallat. No hem fallat. I... Pensar que estem sonant a Radio Terra... I estem a tope. Estem o sigui, a tope. vam tenir aquell bajón del 200, però, però ara estem molt, molt encaminades cap al 300. Eh? 220, ja. Ens fa molta il·lusió estar amb totes vosaltres i ens fa molta il·lusió fer cada setmana aquesta selecció musical de música combativa, reivindicativa i alternativa. No m'acaba les presentacions perquè també ens acompanya avui aquí als estudis de Radio Trama la nostra col·lega, la Bea, que dius guapa. Hola. Hola. Sí, solo voy a decir eso. Hola, Bea. Molt bé. I això, per aquelles que no sabeu, dir-vos que, que som un programa que, que barregem estils com l'escacore, o com el hardcore, o com el punk, o com l'esca, o com el Ricky, o com tants altres, i que sempre ens belluguem amb temàtiques polítiques i socials, sense, sense més dilació, o sense més dilatació, com diria la, l'Estefa. <laughs> També Estefa. tenim un nou clàssic. Sí, sí, sí. Podem fer cunya d'això. <laughs> sense més dilatació, o amb dilatació, com es vulgui, comença aquest programa, agafeu-vos bé, lligueu-vos bé a cinturons, que això arranca. Arrencarem per això en primer primera, arrencarem tranquil·letes. La primera bala em sembla que avui la tiro jo mateix. Sí, sí. Us porto un tema que es diu Cabalgando con Fidel. Estem una mica tristes perquè ha marxat el, el, el comandante, ha marxat el, el jefe, diguem-ne, i, i aleshores doncs, estem una miqueta tristes. És un tema que, que va fer eh, Raúl Torres el dia de, de la mort de, de Fidel Castro, amb, amb la trompeta del Jacek Manzano, l'acompanyament de l'Orquestra Sinfònica Nacional de Cuba, i les veus del Raulito, l'Eduardo Sosa, la Luna Manzanares i l'Anny Garcés. Són tots i totes elles eh, artistes cubans. És un tema d'allò més bonic que va sortir just pues, això el dia que va morir el Fidel i, i que també li dediquem. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre los agradecidos te acompañan. Como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, ¿Cómo anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a de eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinetes un caballo para ti. Com et trobarem a faltar, comandante en jefe? Patria o eh? muerte, venceremos. Que maqueisme. Molt sí, bé. sí, sí, preciosa, preciosa, molt, molt delicada, amb, amb un to molt, molt guapo i bueno, molt trista també, se'ns ha anat de lo millor que hi havia per tant, eh, segueix la vida, seguim lluitant, seguim aquí al pim-pam-pum, comencem una, una ronda primera que ha començat molt tranquil·leta. Ara és el torn del Ricky, que, que començarà amb una, amb una bala, imaginem que també tranquil·leta. Bueno, no tant. No tant, no eh? tant. eh? <laughs> Era molt tranquil·la. Era molt tranquil·la i et segueixo l'espíritu perquè també em porto una que es diu Cuba. Sí. El que passa és que és del 1998, del disc Motia Balot dels nostres companys inadaptats Y re, también es un petit homenaje al, comandante, pero a un una mica més alegre, no? Venga. tant. <laughs> va. Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Seguim en el nostre particular homenatge a Fidel Castro. Ben guapa, no, Riqui, tio? Com te l'has Que sí. No, tema No sé si havia sonat aquesta ni ho he mirat pues perquè... Em sembla que no. Em sembla que no, o sigui que... Déu-n'hi-do, déu nhi déu Per començar, eh, per dir hola. Sí, sí. déu nhi eh? Arriba fort, eh, Manolo? Ha canviat l'estil. Avui hem... Avui ho fem al revés, eh? Avui, eh? Manolo... Avui ho fem al revés i, hòstia... Va de... <laughs> I tampoc Cabrón, és fàcil, eh? Ha dit, sí, sí, avui ho fem al, al revés. <laughs> que ben M'heu pilat, eh? És que el, el Ricky sempre diu que té molts problemes perquè anar darrere del Manolo és difícil, però avui s'han canviat les tornes i, i tampoc deu ser fàcil anar darrere d'ell. No, no. Això és un no parar, això és un no parar de, de, de començar, perquè de fet eh, portem només un parell de temes, però, però Déu-n'hi-do si estem animats aquí als estudis de, de Radio Trama. Continuem amb el pim-pam-pum, ara és el torn del, del Manolo. Molt bé, uh, deixeu-me dir abans de començar que per les que ens voleu escoltar sonem els dijous a les entre les 7 i les 8 a, a radiotrama.cat, allà podeu escoltar el directe i si no també després els podcasts que els anem penjant allà cada setmana també els dissabtes a, la, a les 8 de la tarda a radioterra.cat també en, ens posen allà a la seva graella i entre setmana a Ràdio Pinsania de, de Berga sonem en, en la seva graella i també al, a l'FM si esteu per allà. Jo començaré amb un homenatge que en aquest cas no va pel, pel Fidel Castro, sinó que va per, per les dones. Uh, us porto una rapera de Caracas, que és la, la Gabilònia, de, del seu àlbum Hip Hop Intelligente en Frasco Pequeño del 2008. <laughs> Molt bé, havia, havia sonat alguna. Sí? Havia sonat alguna. Pues, bueno, porto el tema que es diu Soy Mujer, no sé si ha sonat, però si ha sonat val molt la pena que torni a sonar avui. Temazo. Temazo. <laughs> Soy mujer, soy sí, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, lento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. podemos, aquí estamos, música, mezclamos, basquetbol, jugamos, traficamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. La vida Claro que sí, soy mujer y como mujer puedo demostrarte mi pasión por el hip hop, amor, la calle y el arte. Puedo enfrentarte, aplastarte, herirte, masticarte. Echémonos unos tragos y tú serás el primero en rascarte. Tú como hombre dime si podrías hacer Sí que había sonat, pero tenías sí, ¿no? És Es un temacle espectacular. Es Soy mujer, de Gavironi, ¿eh? De sí, sí. Déu-n'hi-do com, guapa. com, com ha partit la pana. Com se l'esgastava eh, la xavala aquesta. Molt sí, bon, bon hip-hop de, de por ahí, ¿no? D'on és? De, de Caracas. De Caracas, ja ves. Espectacular, espectacular el temazo que ha tirat al, al Manolo. Continuem amb el pim-pam-pum, estem aquí amb molt bona companyia i la veritat és que ens ho estem passant d'allò més bé. Arriben ara, és el torn que arribin els Bonassó, aquesta banda dissolta de, de trip-hop jazz de Cerdanyola, eh, amb el Dani Castro a les veus, el Marxo a la guitarra, el Pepe al baix, el Raül al teclat i el David a, a la bataca. És un tema que ja veureu que també té una intro del, del Fidel, que encara li estem retem homenatge aquí al Pim Pam, i des del seu LP e Solo Música del 2015, Anticapital. Hemos venido a hablar de paz. el hambre del pobre que alimentan al hombre. con compras y desorden la ley. senderos que en esta vida ruina. Alcohol y cocaína, que tu muerte es un gasto en un mundo nefasto. Que en esta vida espinas, amores sin medida. Tu muerte es un contrato y tu vida solo un rato. Y lo pasas fumando o rapeando con los colegas charlando o intentando escapar de aquí sin prisa escribir. Yo quiero vivir y me muero por culpa de tu suero del dinero, por culpa del veneno que esconde tu monedero ese puto afán de llegar el primero por culpa de tu vida. Yo me muero por culpa de tu suero del dinero. Por culpa del veneno que esconde tu monedero, por culpa de ese puto afán de llegar el primero, por culpa de tu vida, yo me muero. Bueno, això, llàstima, llàstima que ho van deixar, tremenda banda aquella llàstima, de, de trip-hop jazz, de Sardanyaca del Bayula. Us ha semblat? Brutal. Brutal, aquest anticapitalista, anticapi... Ja la coneixíem, aquí ja sabem quin peu gasten aquesta gent. Clar que sí. Que condena. Música antifeixista, música antiracista, música anticapitalista i música antisexista. Tenim de tot i força. Encara, això... que, encara que ho hagin deixat, almenys que individualment, que facin altres coses. No, que això, que això, ho estan màquines, fent, no això, no, això ho estan fent. Això em consta que ho estan fent, que encara no hi ha materials per... Clar, per que ens poder... arribi, que ens arribi. Sí. Bueno, mica en mica, però sí, sí. Van... És que m'agrada apretar-los. El Marcho està ahí en la seva mig carrera de de productor musical, que com que no troba grup diu faré jo tot sol. I, sí, sí, sí. I el Dani també, creant, creant lletres, creant bases, bueno, fent de tot. Molt bé, molt bé. Ah, de Deixeu-me dir que a part de, de música anti també posem música pro, eh? Sí, o sigui, som però, molt pro, però, aquí. però moltes coses, eh? Però, però llibertat, però suport mutu, però sí. cooperació, però solidaritat... Sempre I positivo. Fem, fem de tot, nunca negativo. Claro que sí. Molt bé, claro Manolo, sí. quina, quina reflexió, no l'havíem fet encara. No? Sí, no, no, som... és que ara és, és, he eh, sentit tants antis que, clar, clar. tio. Som anti, però també som pro, no? Estem a favor de coses, no? També. Clar, de moltes. Sí. Molt bé, més música combativa. Segueix aquesta edició 220 del Pim Pam Pum. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà un altre temacle dels seus. I perdona, Manolo, però faré un altre anti. <laughs> som, som potser també una mica anti, però eh, si más, eh? Perquè... Segur que val la pena he descobert fa breus minutets, segons, que ja l'havia portat aquest tema, però és que s'ho val, s'ho val. Està extret del recopilatori de rap con contra la presó. <laughs> Sí, contra I... les persones sí que estem. Sí, sí, sí. I de suport eh, bé, bé. a la campanya pels tres joves de Lleida. Ah, això sí. Eh? sí. Us sona, no? Sí, Aquest recopilatori. Sí, sí, sí, eh? Ja n'he portat més d'una. I res, és una col·laboració entre la Marí i els Por la Sombra, un tema que es diu Guillotina. Caviar del bo. M'encanta la, la intro, que fan així molt ràpidament. Aquí passarien per la guillotina. <laughs> brutal, brutal. Fomley. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados. señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Aspirando a lo más alto, somos jóvenes rebeldes, golpeando a cada paso, pese a que pese, pensando consecuencias menos de lo debido, pero teniendo claro estrategias, objetivos y enemigos que no tememos, que nadie es más que nadie, deja tu huella en el suelo. Yo mando un abrazo para las amas de casa, valoro su trabajo, su cariño, su constancia, esa fuerza necesaria para se creyeron espaldas el temor a que nos venzan, celdas de aislamiento a los errores de confianza, pagan fianzas por volver a la carga, hurgando en la herida con miradas que se saldan, que no se salvan y que no se escaldan, maldad implícita, verdades como brocas, cuando el karma se mea en tu boca, esforzar una sonrisa con la mandíbula rota, son sueños de opiniones relucientes en gargantas, no hay dinero para pagar las ganas de quemar la banca, en cada esquina de tu nación hacen trampas, y en cada corazón hay una acción para pararlas a buscarla afuera y está la verdad. Vidas colectivizadas en grupos de afinidad. Tranquilidad, hay remos para cruzar la balsa. Aprender a querernos es guillotinar su farsa. Abriéndonos paso con contundencia, sin prisa. Guillotina, es tiempo para pensar. Pedaleo entre taxistas y autobuses la ciudad. Me deja hueco para pintar donde yo quiero. Duro y frágil como el hielo, se me queda en el tintero. pero Salgo a flote siempre, por mucho que venga. Y si me sabe a gloria, por poco que tenga. Veo avaricia y falsedad, yo no soy más. Pero aspiro a escapar algún día de mis miserias. Teniendo claro que el camino es complicado. Aprendiendo a dar salida a cada miedo encasquetado. Yo empaquetado en laberintos de ladrillo. Aspiro al campo, busco la libertad de canto al viento. Guillotinando cada gesto que me sobra. Cada palabra dicha más alta que otra intentando ser sincero y positivo, rompiendo con mis límites ya por el enemigo. Guillotina quienes se creyeron por encima. Destruyamos los egos y las envidias. habiéndonos paso con contundencia sin Guillotina quienes se creyeron por encima. tiene aquí, tiene Guapíssima, guapíssima. I el flow que portaven, eh? Ben, ben, ben guapa les bases, i impressionant. Sí, Molt sí. guapa, però realment la intro només també. per la intro ja... de què és aquesta intro? Pues no t'ho sé dir. D'alguna no peli antiga. Peli, no? D'alguna peli antiga té tota la pinta. Segur. Molt bé, guapíssima la proposta del mestre Tecles. Fem pujar aquí al pal, pim-pam-pum. Seguim amb aquesta edició 220. Ens ho estem passant d'allò més bé. Esperem que us estigui agradant aquesta selecció musical d'aquesta setmana. Cada setmana intentem portar-vos el bo i millor. Ara és el torn del Manolo, que tirarà un altre tema zarranga, no dels suculents. Sí, com a mínim ho intentaré, perquè avui hem, ja ho hem comentat, el Ricky m'està fent la 13-14 amb, amb, amb el canvi aquest de, de sentit, però ho intentarem amb una mica d'escà des d'Argentina. Són La Revuelta, amb un tema que es diu Gatillo Fácil. Argentina. Ballaruca de la Bona, escaquejant el tema aquí al pim-pam. La revuelta des d'Argentina. Ja ves com ha molat, Bé, tio. no? Molt guapa, molt guapa. Canvien una miqueta el, el registre per donar pas bueno, a, Rimes a tropicals, clar que sí. De, de guillotina a gatillo. Está bé, ¿no? Sí, sí, pero porque me toca. <laughs> Somos pro cosas, ¿no? Pro cosas, pro, pro pro, gatina, pro gatillo. <laughs> claro que sí, Manolo, te lo mereces. Més música combativa o no? Foli, perquè... perquè això que parlàvem em, em ve al pèl per presentar-vos eh, una nova edició dels llibres comedius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le... Ja fa dies que no venies, eh? No ens la presentaves? Pues sí, pues teníem sí. ganes, teníem ganes. Què sí. ens portes avui, Eric? Pues mira, avui us porto un tros de llibre, però abans que res us volia començar llegint un fragment. Diu així, la seva mare deia tot això em sembla molt bé, però de vegades em fa l'efecte que el món s'ha tornat boig. Els diaris sempre van plens que s'hi durruti això, que s'hi durruti allò, i cada cop que ve a casa arriba ben esparracat. Mireu-lo bé, que s'han pensat aquests periodistes. Només diuen mentides, necessiten un cap de turc i li ha tocat a ell. Tenia tota la raó. Durant un temps, Durruti va ser per als espanyols el dimoni en persona. Cada cop que esclatava una bomba o passava alguna cosa en un banc, li encolomaven. I la seva mare cridava això no pot ser. Cada vegada que em ve a veure, li he de pedassar la roba i els diaris diuen que té diners a cabassos. És veritat que hi va haver molts atracaments, però Durruti agafava els diners amb una mà i amb l'altra els donava a les... els donava a la causa i a les famílies de la... dels presos. No amagàvem res i no ens avergonyíem de res del que fèiem, que us quedi clar. Això ho va escriure Florentino Monroy i està dins d'un capítol que es diu... Bueno, és un escrit que es diu La mare i forma part d'un tros de llibre que ja fa uns dies que va sortir, però és El curt estiu de l'anarquia, i per algun estrany motiu no n'havíem parlat encara. Eh, jo no me l'havia llegit, feia temps que el Manolo el tenia i fa, uns dies, fa un temps li vaig dir, ei, deixam I, i res, us l'he portat avui. Aquest llibre està escrit per Hans Magnus Enzensberger, que és, <laughs> que és un alemany que va escriure això el 72, que és molt interessant que ho explica també com va venir, encara com estava el règim, perquè això ve perquè van venir com a rodar una pe·li i llavors aquí després s'ha fet com un treball superinteressant de, de rescatar fons i parts d'aquesta pel·li, etc. I el va publicar en català, que també mola molt, el 2014, eh, Virus Editorial. I, i bueno, no me l'he acabat, us he de dir, però comptaven que tant el Manolo com l'Isma se l'han llegit, però bàsicament aquest llibre és això, és un recull d'escrits, de cartes, de, de trossos de diari, al final també té un apartat amb, amb algunes fotografies i, i està superbé perquè ja que estàvem d'homenatge a Fidel, doncs mira, per fer un homenatge a, a Durruti, que també... Que més va, el, el 20 de novembre va ser l'aniversari sí, de, de, de, la mort. Mira, igual per això vaig pensar portar-lo, no ho sé. Però, <laughs> però la qüestió és que és un llibre que val molt la pena, perquè a més no es fixa només en, en la persona, que de per si és molt interessant, no? tots els detalls que explica, de, jo no tenia ni idea, no? com de coses que havia fet, tot de quan se'n van anar a Amèrica Llatina, o van estar intentant fer diaris, saps? Era com, oh, jo sabia que era Durruti, però no, no sabia tot això, no? O, o les històries allà, Lleó, a França... Bueno, que et relata molt aquestes coses i et fa entendre molt el, el moment social i, i el que estava passant, però no només es queden aquestes com anècdotes o en, o en fer un idolatrar d'Urrut, en plan, era meravellós, sinó que, mm, que hi ha unes glosses que estan superbé perquè et situen perfectament per exemple, la història com a ficció col·lectiva i parla molt de com s'escriuen les històries, d'on es surten les fonts i com és com s'ha fet aquest llibre, després parla també dels orígens de l'anarquisme espanyol, parla d'Espanya de, de Espanya del 17 al 31, del 31 al 36, parla de l'enemic, de com va anar caient la causa anarquista, i amb tot això doncs, bueno, va parlant de, dels solidaris i de tot aquest moment tan, tan interessant i que a mi moltes vegades em fa pensar com de, hòstia, què, què estem fent? No? Ja. Plan, però les coses que expliquen és com una mà davant i, I l'altra darrere. darrere, vinga, o sigui, fins aquí. I bueno, jo, jo us el recomano moltíssim. No és sé un, què voleu dir. És un llibre que marca, és un llibre d'obligada lectura. A mi almenys em va marcar molt. Et fa, a més és això, que està molt molt ben escrit i, i que tracta bastament el tema per, per saber una miqueta els ets i uts i, i parla de totes les visions que, que hi ha al, al voltant de la mort de, de l'extraordinari guerriller Durruti i, i bueno, ja et dic, per mi va ser un, una troballa espectacular, me'l va recomanar el Manolo i li vaig seguir el consell i, i molt, molt content. La veritat és que és un, ja dic, d'obligada lectura per saber una miqueta què va passar durant aquella època i, i també de memòria històrica i de moltes coses que van passar que, que és important que no, que no es perdi, que se sàpiga perquè, per, continuar, per continuar lluitant, mm -hmm. bàsicament. Sí, a, a mi personalment a, aquest llibre em va, em va agradar molt, primer perquè, com, com deies, no parla de, dels anys previs a la, mm. a mhm. la, a la Guerra Civil i, i trobo que fa un, com una evolució que contextualitza molt bé no? el, el fet de la, de la revolució, no? perquè de vegades tenim com, com la idea de que la revolució es va fer d'un dia per l'altre sí, sí, no? I, i, i aquí t'adones com, com s'estaven preparant feia molt de temps per lo que anava a passar aquell, aquell dia. No? Mm -hmm. Vull dir, igual que els zapatistes van estar 10 anys per, per fer l'alçament, el, el, pues aquí és quan te n'adones, no? I, I a més, el que, el que m'agrada més és que està explicat com per, per moltes, moltes veus, vull dir, cada... Sí no està escrit, o sigui, cada trosset no, l'escriu una persona i, i dona com la seva vivència i, i la seva visió de, del moment i de, i de la persona que és, que és Durruti i a més hi ha moments molt, per mi, un moment molt, molt bonic del, del llibre és quan estan explicant en primera persona el que estaven fent eh, la nit d'abans del, del cop d'estat. No? Mm-hmm. O sigui, ells sabien que l'endemà eh, s'anava a fer un cop d'estat i explica com estan a un pis de, eh, preparant les armes i així i estan allà explicant que, bueno, que estan fumant, que no poden dormir, que tal i qual, perquè estan esperant a les 8 que han quedat per anar a la caserna de, de no sé on, eh, de, de Drassanes, em sembla, que era on els, els guàrdies civils s'anaven a, a, a, a sublevar, no? i em sembla brutal, o sigui, una visió interna espectacular, sí. eh? o sigui, molt, molt, molt recomanable. Sí, avui, avui has, has, has partit la pana perquè la veritat és que és un llibre que parteix la pana i que si no us l'heu llegit ja, ja trigueu, El col·lectiu sí, sí. de l'anarquia, déu nhi És déu que ja sí, no, no, no acabaríem, no? es poden dir tantes sí, coses, sí. també fa pensar en coses que segueixen igual, no? en plan... Bueno, de és... és un llibre que, que, que convida a una segona lectura i a una sí, tercera, sí. vull dir, no és un llibre que diguis ja, ja el tinguis, jo el tinc eh, guardat i, i no descarto tornar-hi a fer una ullada perquè però bueno, perquè dona molta bona informació i, i coses que s'han de, de tenir al cap de vegades. Sí, sí, sí. A mi una cosa que no hem destacat que també m'agrada molt és que es llegeix quasi com una novel·la, que l'autor també ho explica, que és com no? entrar en la història d'algú és entrar en la història de tota una societat i de tot un moment i realment es llegeix com si, hòstia, com si t'estigués passant a tu, no? Fàcil, I és, fàcil. Sí, és molt guai. L'edició és molt xula, com us deia, el curt estiu de l'anarquia de Hans Magnus Enzensberger, Eh, l'ha publicat Virus Editorial el, el 2014 i bueno, ja sabeu on trobar-lo, qualsevol llibreria guai. I amb aquest personatge quina música li, li posaràs? Bueno, pues, pues tirant una mica <laughs> de lo que toca, pues he portat el Chicho Sánchez Ferlosio amb el seu tros de tema Canta Garganta. Wow. Canta garganta si eres cabal, Olivera Nadurruti o se quedan sin metal. Canta garganta si eres cabal, Olivera Nadurruti o se quedan sin metal. Deja ya las herramientas, metalúrgico tornero los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal, o liberan a Brutti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal, o liberan a Brutti o se quedan sin metal que no vuelva a repicar el martillo calderero, que Durruti está en la cárcel por luchar contra el dinero. El señor Don Miguel Maura piensa poco y piensa mal, y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial. O liberan a o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general. O liberan a o se quedan sin metal. Fuera caretas de carnaval. O liberan a o se quedan sin metal. ¡Viva la FAI! ¡Viva el metal! O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Bona, bona, boníssima. Déu-n'hi-do, Eric, tio. Déu-n'hi-do, Eric, com te l'has tirada amb aquest regús a antanyo, antic que tenien. Molt bé, molt guapes. Molt pues guapes. sí, sí, sí. Li vaig dir al Manolo, escolta, quina, quina he de portar del Chicho? I em va dir, aquesta, aquesta, que no ha sonat. I, i aquí estem. Molt bé, tio, cantar, que canta. Excel·lent, excel·lent la cançó que ens ha, que ens ha portat l'Eric. Uh, agafant el fil de, del, del Durruti, que ens ha portat al Coristiu de l'Anarquia avui en el, a la seva secció de llibres combatius. Seguim amb més música combativa, però seguim amb el Pim Pam Pum, seguim en aquesta edició 220 des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. És el torn que passin ara pel Pim Pam Pum els Escacaitan, aquesta jove banda d'Onostiarra d'Escarrigui i Punk, amb un tema que es diu L'Erro, i que, i que, i que està fet amb... amb no, l'Erro no, l'Erro Utzen Artean, perdó, l'Erro Utzen Artean és un tema que, que el fan conjuntament amb Manu Chao, ja veureu que, que la, man, la veu del Manu també és, es veu bastant, s'escolta bastant, millor dit. Hòstia, segueix viu, el Manu Chao? Sí, sí, sí, encara, encara tira, encara fa. <laughs> Ja te l'has carregat o què? No, no, no sé, feia molt que no sentia anomenar Manu Chao. Mira, fa, fa una col·labora, és un tema extret d'un videoclip que a més és un tema que, que es trobarà a l'LP Galera, que és un nou àlbum que ha de sortir el dia 2 d'aquest mes de desembre, sortirà demà de fet. Eh, és una cançó que vull dedicar molt, molt especialment a la meva companya de vida, la meva estimadíssima Noelia, i que espero que us agradi molt. Vale. Uh. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer viento en mi cabeza tantas cosas por hacer tantos locos en un loco cuantas malas por vencer tanto tiempo sin saber la calcundia va a caer tanta gente sin saber la calcundia va a caer tanta gente sin saber la calcundia va a caer iría que llegué ambulancia en M'encanta escaquitant amb, aquest, amb aquests ritmes escaquejats, eh, comencen tranquil·lets però al final li acaben fotent una mica, més la col·labora del Manu Chau, que s'ha semblat. Molt guapa, molt guapa. Ah, molt guai, tio. Clar que sí, una miqueta de, de sal cap a Òscar Herria, aprofitant que d'aquí uns dies tenim aquí el Dottore, el, el meu amic de l'ànima Lander, que ens vindrà a visitar. Ja es comença a animar això, eh? Ja sí, es sí, sí, comencem a animar-nos, estem ja més o menys, encara no, però més o menys a l'equador del programa. Encara ens queden moltes bales per llançar, però ara qui, qui arriba, qui té el torn, és el Ricky, que, que tirarà un altre tema o dels, dels seus. Vinga, va, porto els Pànic, que ja els hem portat algun cop aquí. Al... No he sabut trobar d'on són. Tu, he vist que tu tenies de l'Hospitalet, però ells diuen que són de, de la Catalunya interior i l'Hospitalet no, molt interior no molt és. Molt interior no seria. No, no seria, i, no. I tenen tota la pinta de Ni... ser de, de, més de la mea terrota, saps? De, de Berlí Lleida o, o així. Bueno, si escolten aquest programa en el podcast sempre poden enviar un WhatsApp o un tuit o una cosa o així. O un Facebook o, o el que sigui, sí, que Exacte. ens confirmin d'on cara hi són aquesta gent. He, he triat eh, l'Electric Shock d'aquest mateix 2016 un tema que es diu Pirates, que a més té un videoclip bastant divertit, i, i he llegit, al veure el videoclip, he vist allà els crèdits, que diu amb la especial col·laboració del trompetista Albert Costa. Ah. I no sé si el coneixeu. El... No, no. Ah, no tinc aquest plaer, em sap greu. Pues ara... El Costa, el dels Costa de tota la vida. Ara el sentirem. Quanto cabrón. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donem pas a l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem serà demà mateix, divendres 2 de desembre, a partir de les 8 del vespre, al Casal Popular i Cultural del Buirac, que és al carrer Torrent de Cerdanyola, número 48. Eh, passe de vídeo dels inaptats, treballem per les que lluiten. El següent acte, eh, Grisall endins, presenta Anarquia és independència amb Martí Sales, David Caño, Núria Martínez eh, Bernils i Roger Peláez a recitar l'obert de, de poesia i tas de vi i formatges el divendres eh, 2 de desembre demà mateix a les 10 de la nit al Casal Popular L'Atsur de Terrassa, que és al carrer Arquímedes número 89. Quin planada. I us porto una d'aquestes noves debàtiques pedagògiques que fan al Casal de Joves d'Obriu Pas, a Barberà. Serà aquest dissabte dia 2, a les 7 i mitja de la tarda. Eh, I en divendres. aquest cas serà divendres, perdó, <laughs> divendres 2 de desembre, a les 7 i mitja. I en aquest cas es parlarà de comunicació. El, el, obriu, el Casal Obriu Pas està al carrer Pere Sant Feliu 2426 de Barberà. Molt bé, i més actes dins de l'agenda del programa. També a Barberà del Vallès no marxem de la vila perquè arriba la presentació de joves de l'Assemblea de Joves de Barberà el, el, di, el dissabte, perdó, el divendres 2 de desembre a l'Ateneu de Barberà, que és al carrer Sant Pere número 4. A partir de les 20 hi haurà xerrada, el masclisme, l'assemblearisme, eh, organitzada per la gent del col·lectiu de dones de Barberà. A les 10 hi haurà sopar amb opció vegana i tapes a les 10 i mitja la presentació de l'AJB, de l'Assemblea de Joves de Barberà, que és qui es presenta, i a les 11 tindrà un servidor al PDSCAR per tirar uns temes zaranganos dels bons. Organitza la de, l'Assemblea de Joves i col·labora al KDB i l'Ateneu. El següent acte és el quart Apocalipsis de, de Sant Andreu, el dissabte 3 de desembre a Matraco a Man Armada, Algo Tóxico, Red Bruts, eh, Chupables, Meconio i Scandal Jackson. Això serà a partir de les 8 al carrer Segadors, eh, que és la plaça al costat de l'església. Ja ves. I ara canviem d'ambient us porto una fira d'intercanvi i consum responsable, en concret la de la Creu Alta. Serà aquest proper dissabte, dia 3 de desembre, de 10 a 2 al passar de la Creu Alta, de la Creu Alta i ja sabeu, doncs, a, a intercanviar. Molt bé, i més actes eh, dins de l'agenda. Practica el postcapitalisme avui, dissabte 3 de desembre del 2016, al casal Sant Pere de Premià de Mar, a partir de les 12 mitja, eh, com intercanviar amb moneda social. A la, a la 1.30 mitja hi haurà eh, com és Faircop, com és Faircop, Faircoin i Freedom Cop, a les dues i mitja dinar cooperatiu, a les 4 assemblea Ecoxarxa Maresma i a les 4 també, en paral·lel, assemblea Faircop Catalunya. No us ho perdeu. El següent acte és el vermut d'aquest di de dissabte 3 de desembre a partir de, de 12 a 3 a l'Ateneu de Barberà amb la Mio Quintana. I us porto una festa vegana, serà aquest 3, 3 de desembre perdó, a partir de, de la 1 a, a la base, al carrer Hortes número 10. I més actes dins de, dins de l'agenda del Pim Pam Pum, la campanya fora privada de la pública ens afecta a totes, ens precaritza a totes, ens perjudica a totes. El dilluns 12 de desembre a la sala Casal Pere IV de Sabadell a partir de les 7 de la tarda, xerrada amb Isabel Vallet i Jorge Serrano, metge de l'Hospital Partaulí. Tot això organitzat per la gent del Moviment Popular, no, perdó, del... Mm. Del Pat, mm. Pat Moviment. Pat Moviment d'aquí Sabadell. També del 12 al 16 de desembre al campus Mundet de la UB, seminari Casa Nostra, Casa Vostra. A dilluns 12, què està passant al nostre voltant? Història de la construcció de l'Europa Fortalesa. Dimarts 13, Fronteres al món, amb situació de, de zona de fronteres a Ceuta i, i Melilla, Grècia i Turquia i Mèxic. Dimecres 14, dones refugiades a fronteres en perspectiva de gènere. Dijous 15, i jo què puc fer, experiències a Grècia de treball i lluita per les persones en cerca de refugi. I divendres 16, Casa Nostra, Casa Vostra, protegeix-te dels rumors racistes. Uh, I això uh, serà cada dia del 12 al 16, uh, ah, de 12 i mitja a 2 i mitja al Saló d'Actes del Palau de les Eures i ara es porta un acte que em fa especial il·lusió perquè d'aquí res amb el Manolo i la Lola i ara acabem de liar a la Bea ens anem cap a Madrid perquè és el 14è, ja 14 anys, de l'Encuentro del llibre Anarquista. Eh, serà els dies 9, 10 i 11 de desembre i de nou, com l'any passat, serà la 13-14 ocupada, que està pff, a, a al carrer Barroco, sí, Don Emilio... Don Emilio... Franco? Ah, don Emilio Franco, número 59, al metro 9 Numancia. Però la qüestió és que està a Vallecas i res, si algú està per Madrid, <laughs> eh, ja ho sabeu. Marxo. Encuentro el llibre anarquista. Ah, sí, hem d'anar a veure el Marxo. I tant. I un altre acte, també del més suculent, la jornada contra les presons, diumenge 18 de desembre a Barcelona, al quiosc ocupat de plaça Revolució. A partir de les 12, xerrada, després hi haurà dinar vegà i xerrada presentació dels dos costats del mar i també presentació de les marxes a la presó 31 de desembre i també passe del docu Abajo los muros. Acte indefallible aquest també. Una altra és la Fira Punk eh, de Barna el 14 de gener, encara queda molt, amb distris, música, intercanvis, eh, roba, artesania, fanzines, a eh, Mercadillo Punk de 12 a 8 eh, de la tarda, al CCO l'Estilla, i després concerts amb, amb la Enfermeria de Difuntos i, i retén i Endora i sus vicios. Això, com dèiem, al CCO L'Estilla, que és a l'Avinguda Vilafranca número 22 d'Hospitalet. I tampoc us perdeu els actes que es portaran a terme a la menuda al carrer Torrent número 62, diria que és, de Cerdanyola del Vallès, la taverna del barri, la menuda que el dia 7 de desembre i el 25 faran festasses, no us ho perdeu. I per acabar aquesta secció informativa no volem, no volem acabar-la sense abans eh, lamentar la cancel·lació del, de l'acte del concert de La Flama, organitzada per el Moviment Popular de Sabell, s'ha hagut de cancel·lar el bolo, que, que hi havia Senyora Tomassa, hi havia Tupa, hi havia Tremenda Jauria, Doctor Prats i, i més. I bueno, la veritat és que tant la gent de Fira Sabadell eh, com la gent de l'Ajuntament de Sabadell no han posat gens les coses fàcils perquè, perquè es pogués portar a terme aquest, aquest acte cosa que lamentem molt des d'aquí de, des del Pim Pam Pum. Esperem que, que en altres edicions doncs, eh, la cosa doncs, vagi més, més bé i bueno, eh, ens trobarem, ens trobarem allà, clar que sí. Fins aquí la secció informativa del programa, com dèiem, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Això no s'atura, això continua, continua aquesta edició 220 del Pim Pam Pum, continua la música combativa de la bona, alguna cosa passa... No sé què passa, passa que... que... Em sembla que ens hem colat abans, us he dit que ara anava Hisenda i em sembla que quedava un tema de la tercera ronda del Manolo, sí, no? Sí, sí és no? el que et deia. Vale. <laughs> bueno, que hem posat a l'agenda un tema abans. No passa res. No, Això, si, bueno. si no ho diem, la gent no ho sap. Eh, però ha estat ah. molt bé l'agenda a mi. Avui eh m'han agradat sí? molt tots els actes. La veritat sí, sí. és que ben interessants, ben nodrideta. Molt bé. Continuem amb el pim-pam-pum, continua la música combativa, és el torn ara, ara del Manolo. Doncs sí, ara sí que comencen les guitarres de veritat, com sempre després de l'agenda. Surten les guitarres de vegades, després de l'agenda. De vegades comencen fins i tot abans de l'agenda, sí. però avui avui no. no. Um, porto un grup que vaig portar fa poc, són els Novus Ordo, uh, un grup de rap core des del País Valencià. Sí. Uh, I porto un tema que em sembla brutal, a més tenen un videoclip molt guapo. El tema es diu Ràbia i és del seu àlbum Marcados por la Ràbia. Uh ah. -huh. Quasi homònim. Quasi. Quasi. semblat. Els Novo Sordo van venir fa poc, però valia molt la pena que tornessin. Joder. Tupa la tupa. A més, deixa'm dir que el, tant a l'altre tema que vaig portar eh, col·laboraven els Mafalda i en aquest eh, tam, els, uns coros els fa la, la Vera de, dels Home. Mafalda també. Sí, Vull sí. dir que no sé si és que estan molt compinxats o què, però, ah. però col·laboren molt. Molt bé. Per cert, parlant de, de compinxats i de, parlant de, de tot una mica, què passa amb el Singelpa? Han de venir aquí o què? Sabem alguna cosa? Hòstia, pues, de moment no sé res. La veritat és que m'ha fet recordar que havia de parlar amb el meu germà perquè em donés el telèfon de la Bruna i jo encara parlar, no ho he fet. Vaig parlar amb la Bruna pel... a través del Facebook i, I, i s'ha quedat a mitges la conversa. Bueno. Està en stand-by la cosa. Xan, xan. Però estan, estan I... per aquí, no? Bueno, suposo que estan sí. a Terrassa. Són de Terrassa? No? Ja, ja, ja, però vull <laughs> dir... per què estan. Fa poc van anar de gira ah, a Alemanya. Saps? No, ja, ja, ja. Ara, ara, ara t'he entès. Bueno, no, si... crec que sí que estan per aquí. Si volen que anem a, a Alemanya a fer programa, ah, cap podem problema. fer, eh? O sigui, no tenim sí, cap sí, problema. Si sí, tenen un equipatge ben gran i cabem nosaltres a dins... Sí, <laughs> I sí. parlant d'això, eh, el Marxo deia que ens estava sentint, escolta, quedem eh, el, el dijous a les 8 a la 13-14 o a qualsevol bar de Vallecas, vale? Era un gusano de Miami, Marchulendis. Clar que sí, un petonàs. Més música combativa, segueix l'edició 220 del Pim Pam Pum, continuem amb música de la bona, ara és el torn de l'Eric que ens porta un tema zarrangano ben guapo dels seus. Sí, aviam què sembla, és un dels meus descobriments, feia molts dies que no venia i he tirat de coses que he trobat. És un grup que es diu Mute Fish, o sigui, com, com peix eh, mut, i són de Dublín, d'Irlanda, però són tots de Porai, en plan, un és de de Georgia, l'altre de Sèrbia, l'altre de no sé on, i, i està molt guai, perquè fan una música molt curiosa que ells li diuen turbofolk progressiu. Que ara turbofolk, estàvem... eh? Progressiu. Sí, que ara ho estàvem comentant fora de micro. I, bueno, aviam què us sembla, jo us porto una cançó que es diu Through the Fire, a través del foc, del seu EP 360 mm, Hangovers, 360 eh, Ressaques, que és del 2014, i, <laughs> bueno, aviam, aviam què us sembla. Barrejant estils. Sí. Turbofol progressiu ens has deixat bocabadats. Guapíssima la proposta, és impressionant, impressionant. Sí que és veritat que barrejaven estils, però molt ben barrejats. Guai, guai. Ben Des guapa, ben guapa. Una abraçada al meu germà, que és qui m'ho va recomanar, el mateix, que és amic, era company de classe de la Bruna, perquè va estar per Irlanda i em va dir, eh, conegut un grup que flipes. I m'alegro que us hagi agradat. Ben guapa. Ben guapa. Més música combativa, això no s'atura, canviarem una miqueta el registre, canviarem de terç, és, és moment que arribin a, ara al Pim Pam Pum, els Crim, la banda de punk rock ta tarragonina formada per l'Adrià a la guitarra i a la veu, el Quim a l'altra guitarra, el Javi al baix, el Marc a la bateria. És un tema extret del seu sang, del seu blau sang vermell cel, que va sortir en guany aquest 2016. Tu i ja que... te'n vales, eh? Sí, sí, sí. A més ja veureu que eh, el títol és Melodies, de... Melodies per menors d'edat, però ja veureu que és un trallazo. necessària per tenir els joves controlats Crim reventant ah. el pim-pam-pum, reventant el casal independentista i popular Can Capablanca i, els aquests? estudis de radiotrama. Com hi van? A Trallon, a Trallon, bueno, ja, ja, sabem, ja sabem que aquesta gent, aquest, aquest uh, CD que han tret, blau sang, vermell cel, la veritat és que és impressionant. O sigui, Amb el una... mateix to que l'anterior, eh? Sí, <laughs> una rere l'altra valen molt la pena, algunes més combatives, algunes no, no tant, més de, més de gresca o d'altres històries, però la veritat és que... Bueno, ahí és el rotllo d'aquest hmm. sí. estil, no? Ja Sí, no, la sí. veritat és que musicalment valen molt, molt la pena i sí. La Ara sí que, que ha pujat el pa, no? Ha pujat una mica el pa, eh, però això no s'atura. Anem, anem molt, amb, molt esbarades, anem molt embalades aquí al pim-pam-pum, comença a fer molta baixada, ara és el torn de Mestre Tecles que agafa el relleu, que ens portes bonic. Vinga, us porto una estrena. Me'n vaig cap a França, a Lille, Lille, no sé com es pronuncia, L-I-L-L-E, eh? Lille? Lille, Lille, Lille, Lille, pot ser? Jo crec. Sí, pot ser. Pues cap a Lille, ens anem cap a Lille. Són els Burning Lady, del, un tema del seu disc The Human Condition, d'aquest mateix 2016. No són aquesta gent? De Lille. De Lille, de Lil tio. són de Lille! D'aquí no, de Lille. A França. Bien, bien. Vinga, vinga. Seto. De Santiago de Tenerife, no? <laughs> Santiago de Tenerife, hòstia, tio. Bé, bé, bé, bé. Ja veureu, aquest tema es diu Dying for Kobani, que Kobani és un, un poble de, de Síria, de, del Kurdistan. Mm. És un cantó del, de Rojava. I res, tema molt, molt xulo, ja veureu. Chicha! It's a blurry day Perhaps she'll never see the next one she living with a peace in her mind has no regret. She I just wanted disease and let's a glory day. She wanted to live free like the one now At the end. She's ready to lay her head on a tree of a girl. It's time for her to die. qué guapa. Ah, tremenda. No de on eren aquests D'on són? De l'Ille. Això, això és el que m'ha... Això m'ha quedat clar. Perquè al principi ja heu vist que no, però sí. sí. Eh, brutal, brutal. Gràcies, Ricky. Bé. Tremenda... Bona, bona descoberta. Els he descobert gràcies al fanzine aquest del Silencio Tóxico, que el segueixo sí. per Facebook. I vaig veient els cartells que pengen i tocaran per aquí Lleida amb grups loca amb bandes locals de per allí. I he dit, a veure, a veure com sonen i mira, i d'un. Tremenda banda, tremendes molt veus. Bé, la veu aquesta de la xavala que canta, molt, molt bé. Molt bé, la veritat és que ens ha encantat, esperem que en allà on estigueu. En anglès, tot i ser francesos. Tot i ser francesos. Ser vi. Ah, ser vi. Ah, Ah, un anglès molt correcte. Sí, sí, sí, sí, la veritat és que sí. I tant que sí. Més música combativa, això no s'atura. Seguim en aquesta edició 220 del Pim Pam Pum. És el torn de Manolo, arreblant encara més el clau, si cap. Que ens doncs, portes bonic. Doncs sí, uh, seguiré una miqueta més per Amèrica Llatina perquè arriba a l'Escacore, al Pim Pam Pum. Bé, un bé. dia més. Of course. Sí. Uh, en aquesta ocasió, des de Guanatos a, a, a Mèxic, uh, porto els Disturbio, el, el Disturbio, perdó, amb un tema que es diu La Insurgència. Bye. Yeah! Ha arribat a l'escacore. Ah. Encara no tenim cunya, però un dia la tindrem per, per aquesta secció. Fan falta moltes cunyes moltes per cunyes. el pim-pam-pum. Sí, tio, Cacore, cada, els homònims, cada cop, el post... Cada cop descobreixo més grups. Els split. Avui he estat buscant i m'han sortit com 10 grups nous que no coneixia. Eh? D'escacore. Sí, sí, no, no, eh, la mina inesgotable... Amèrica Llatina. Tots, tots, tots. La mina inesgotable d'Amèrica Llatina, efectivament. Sempre sempre a la porta del Manolo, com a mínim un tema per programa. Ens encanta aquesta secció. I el d'Espanya, sempre... què? Bueno, bueno, bueno. Ah, vale, vale. Ja Era, vale, vale. Tot arribarà, segurament. Despeina, aquella secció on posem temes que no s'entenen. Boníssima, boníssima. Ens encanta. Més música combativa, encara encara replarem més al clau, estem molt, molt esbarades, no sabem ni com acabar això del pim-pam-pum, però lligueu-vos molt bé els cinturons, que ara és el torn de, de l'Eric, que comença la darrera, la darrera ràfaga. Que pues Dios sí. va, què ens portes? Última bala. I abans de la última hora per això us volia recordar que si ens voleu sentir, ens podeu sentir en directe a radiotrama.cat els dijous a la tarda, normalment comencem entre 7 i 8. També allà a radiotrama.cat pengem tots els podcasts des del primer programa. I després també ens podeu sentir els, els dissabtes a partir de les 8 a Radio Terra, que és la ràdio.cat. La ràdio.cat. A la ràdio.cat, allà també ens punxen cada dissabte. I després, si esteu pel Berguedà, eh, a Ràdio Pinsania ens podeu sentir tant per l'FM com com per la web, que no sé, busqueu-la perquè no me'n recordo. I, I res, dit això, última bala. Jo us porto, perquè feia dies que no venia i bé, perquè s'han de portar, <laughs> us porto al Sigelpa. Wow. Estava mirant el llibret si tenia apuntat, però ni m'he apuntat perquè ja m'ho sé. Són el Sigelpa, aquesta banda de Terrassa, que estem amb contactes intensos perquè vinguin, i seguint, mm, segueixo repassant aquest rebant original i us porto un tema que no havia sonat, que és el número 10, que és Mojigatrix espectacular el CD de, dels, dels Sigelpa Wow. Aquest Giselpa, eh? Molt bé. Partit la pana, la sigelpa, la banda garenca, aquí el pim-pam-pum, no poden faltar. Exprimint-lo Quantes a tope? cançons us, us queden ja? Jo crec que... sabeu, no? 4 o 5, com a molt, eh? 5, sí. Home, encara. Bueno, ja marxa. Quins anys que ve us dureix, <laughs> sí. No, que vindran i posarem del bo el millor. Ja veuràs, farem un tros de programa el dia que vingui la Sigelpa. Tenim moltes ganes de fer una entrevista i posar temes d'aquest Raban original i d'altres, d'altres èpoques que també també són ben bons. Segur hem tancat perquè jo, jo voto quartera i concert, no? Okay. Bueno, <laughs> Fa falta tècnic bueno, de so el Mateo, i no? tal, i no sí, bueno... És, bueno, és, són més, no?, que el Mateo. És mirar-ho, és mirar-ho, <laughs> exactament. És bastant logísticament més complicat. Sí, sí, la veritat és que sí, ara ho estava pensant. Jo, jo una altra cosa que, que votaria és fer-ho aquí dintre, tota la penya aquí d'això, i, i, i convidar a públic. Tot, tots els... Tota la sala aquesta de reunions uh -huh. plena de, de penya. Tots els Michaels aquests i, el, i tots els instruments aquí dins. Sí. Vale. I és que Can Capa Blanca... M'ha costat allò dels Michaels. Eh? I és que Can bueno, Blanca és un, és un, un espai ampli i té la quartera al costat i s'hi poden fer diverses activitats, per això sempre pensem doncs, noves, noves fites. Uh, això continua però ja poquet, estem poquet, poquet. En, en, la darrera, en la darrera ràfaga. Em sembla que em toca a mi tirar la darrera bala, són els Brigada Moreneta, aquesta Brimo, espectacular. Ah, grup de, sí, és un espectacular grup de punk rock supersiu de Vilanova i la Geltrú. Ja els vaig portar al darrer programa i avui no podien faltar. Des del seu directe a la trobada de joves d'aquest any, del 2016, en directe, eh? a Castellbisbal. Sí. Un tamacle que es diu Control Total, ja veureu. Al igual que Blatter, us diem a vosaltres que aposteu per aquest, nou, aquest model un altre cop de grans esdeveniments. Aquests són els diners que us faran falta per comprar els Jocs d'hivern 2026. Barcelona. I fa molta pudor. Han de tecles. Aquests van us trac. Molt bé. Brutal aquesta brigada moraneta, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí, déu nhi Primo... he, eh, he de dir que jo estava aquell dia en aquest bolo yeah. i sí, eh? era la primera vegada que, el, que els veia i el recomano molt perquè és una penya que a més toca... A mi em, és una cosa que em va agradar molt, que toquen en muntanyes tot el tot bolo. El... Sí, sí, sí. I, i, amb, i amb uns monos així com de, com de, de correla molt bé, molt interessant. <laughs> Prometen molt, la veritat és que fan molta, molta patxoca aquesta Brimo. Uh, si seguirem molt de prop la pista perquè val molt la pena. Esperem que us estigueu passant molt bé. Això acaba aquesta edició 220 del Pim Pam Pum. Arriba a la seva fi en aquests moments. Uh, un parell de temes més, no? Exactament, no, no, sense, no sense abans posar un parell de temes com cada, com cada programa fem. El primer, el primer en tirar-ho em sembla que és el, el Ricky. Sí, porta una altra estrena, una penya que es diu En Simulacro, i us porto el tema que es diu Surf Foc. Quasi totes les cançons són en castellà, menys a, aquesta, que m'ha fet... Per això l'he portat... Ma, sí, m'ha fet que sí. gràcia, no? Que són de Molins de Res i res, d'aquest mateix 2016. Un, un homònim, perquè el disc i el grup, Simulacro, poseu. Homònimament parlant. Homònimament parlant. <laughs> T'acomiades. Molt bé, Riqui. I el, el Manolo serà el que, el que conclogui aquesta edició? Amb què? Amb què s'acaba el pim-pam-pum avui? Molt bé, doncs primer de tot m'agradaria donar una forta abraçada a la gent del Banc Expropiat de, de Gràcia, sí. que aquesta setmana ens han donat una gran sorpresa i, sí. i alegria al descobrir que diumenge van ocupar el, el banc i una persona es va quedar allà per, per cobrir les 72 hores per establir residència. Exemple de lluita, eh? Exemple de lluita brutal, o sigui, màxim amor i respecte per la gent del, del banc. I, Estem i, amb vosaltres. I dit això, jo m'acomiadaré amb, els, amb els Burning Kitchen, Uh, el segon grup Burning de la, de la nit, no, sí, Riqui? Anava bastant de foc, eh, avui. Sí, sí, sí portava sí. la Burning Lady. Doncs és un grup d'Estocolm, de, de, de punk rock, i us porto un tema que es diu Stenat Stat. Molt bé, i amb, amb això amb això s'acaba el pim-pam-pum. Ha estat un plaer estar totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us poseu a qualsevol de les ràdios on sonem i ens escolteu. Seguirem triant música, seguirem escoltant tot el que puguem per portar la millor selecció de música combativa cada setmana, rere, setmana rere setmana. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.